Elkartasuna amikuzen eh, elkarteak bere biltzar nagusia egiten zuen, elkarte hunek bere sustengoa ekartzen du amikuzerat dinak eh, diren eh, etorkin batzuer, edo bakarrik, edo familia, eta pantsoa flori. Elkarte hunen president zira eta lehen biltzar nagusia zen, zonbat denbora orai etorkinak laguntzen dituzila hemen denbora hainitz eh, hartzen du. Bo, azken filan eh, hilu eh, egiten ditugu, beraz, xaz bezala uh, babes uh, eskaitzailea errizibitzen dugu, uh, akazio, uh, ekuato eluda, desmartxak ez hilabugatuak, eluden den hilabetean, utxailan, kortearen antzinean uh, pasatuko da bere errikurtsoa alzertzeko, Beti uh, eta betzen dugu uh, Donapaleon. Udatik uh, geluztik euh, gabe bat euh, recipitzen dugu, euh, familia, familia batetan, behozeko familia batetan. Eta haren egoera ere, aligira aztertzen, txegitzen. Berak uh, erregularizazio bat lor desan. Lehen urratxe batean adingabeen gabeen Julia-ren uh, dugu adingabe gisa ezagutua izan dadin, eta gero eh, bere eskolarizazioa ere segitzen dugu, ez daki beraz irakurtzen, idazten, hori ere uh, beraz eskitu behar dugu. Mementoan behaz eskolan dela, eh? Bai, eskolan da. Sanpo lizuan uh, da, han bizikiuntzaz egitua da. Eta azken arrera eh, da uh, Macedoniako familia bat, han uh, persekutuak jasan dituzte, eta beraz duela bihilabete oai uh, ditugu ditugula, da bilkote bat, Eta hiru hor, e, eh, bon, aski traumatizatuak izan dira, eta emaztea, bai, aurduna eh, da, eta mm, bai, marzuko, eh, laugaren eh, aur bat ukan behar du. Eta familia horren hartzeko, xantzaukan handuzi, donapaleuko erriak, utzi baita uzi egongia bat, apartamendu bat. Bai, egia, egia da. Animalak usan zaukan dugu, uh, eta percepzio apartamendu hoia uh, prestatzen euh, daukute, dute, euh, eta zinez, uh, honetan uh, errezibitzen ditugu. Uh, dona erdian, eta adibidez, euh, uh, eskolarat uh, oniez joten aldira. Hola, etorkinen uh, eh, errezibitzeak, eh, handia, galde egiten du, presuna horik behaute egun guziz norbeit. Ba, ba, ba, bai, segitu behar da, e, batez ere harrera e, berria delarik, gauztak plantan eh, ezartzeko, e, albidez, akazioren zat ez dugu gauza handirik egiteko, fin, e, dena, dosiera segitzen dugu, e, pariserat lagun dugu dugu, fraziek frantzian egoiteko permisa ulortu zuen, eta bai kontratuak baditu enterimen bidez. Aldiz, uh, akaziok ez du euh, lan egiteko eskubiderik. Aldiz, familia batentzat hor beste ida inguratze hori? Bai, e, e, eta beraz, familiaren euh, be berdin, uh, olako atelabideak euh, txaman ibertugu uh, lan egiteko jakinez ez dutela eskubiderik, komplikatu da bai presuna horiek behaz zin laguntza talde gotioja ziste, nola antolatuak zizte? Bo, lotan hogei uh, oh, kide badila. Eta eh, bada uh, azpitalde bat, gauzak uh, kudeatzeko, Arrera bako txian, etorkinek badute erreferenteak. Ha? bi, etorkinaka, eta mm, familia batentzat eh, adibidez hiru dira. Eta horiek eh, ikuneroko eh, gauzak segitzen dituzte. Paper edo administrazio parte hori bazterrutziz gaineatekoak zer dira? Adibidez, simpleki, janaria uh, kudeatzeko, xosak kudeatzeko, zerbait gertatzen balin bada dibidez euh, berriki, euh, belogalua panan erori berazko pondu behar da, Beti horako gauzak ba- ba- badira, mm, bai, lananitz bada uh, erreferetan zat. Ba, haien uh, dosirak ere desekizan ditugu, intxatzen gira beraz uh, erregularizazioa lortzen, Eh, beharrik, beraz, gure taldean aboketa bat badugu, ha? eta berak eh, hainitz uh, eh, laguntzen, uh, ditu. Ez, ez gira batzen, baina gauza hainitz egin behar dira bai. Bai, heldu den urteari begira, zer xede duzi pixka bat? Hoi arte egin duguna bermatzia. Ez da, ez da justuki zeta azken herrera aski berriada, eta hori, ben, Bermatou Berdougou, Frogatou Berdougou, euh, Gaï-Guiléla. Guilela. Eta posibili balin bada, berbada, laugarren arrera bat, eta bedelen pentsatzen dugu bai, laogaren bat egitia. Mena qui izan bergila, hortan... ortan euh, engaiatzeko. Beste nazien elkartea, oai, eta presuna horik, eta pixka bat nola hartuak dira, mikuse aldean, integratuak dira, jendeak zer dio? Ia, hori azpimarritu behar da, amikusen, mez zinez eh, elkartasun eh, handia izan da, eh, denen partetik, eta bai, biziki uh, untsa integratuak dira, elkarteetan edo familietan. eta adibide konkretu bai konkretu bat emaiteko, adibidez, uh, Macedoniako familia recepitzeko, dona palioko eriko etxiak, eh, be, justuki, recepzio bat eh, antolatu du, uh, eta elkarteekin. Eta, bai, denek zerbait uh, ekartzen dute. Eta, oai, zin elkarteak, zer lotura du, eman dezagun, baionako pausa etxe horrekin, edo etorkinekin kolektiboarekin, nola zentziste lanian? Alors, etxe etxerrikin ez dugu harreman uh, zuzenik, segitzen dugu, bestan dena, ez dugu harreman uh, zuzenik, aldiz beti etorkin uh, kolektiboarekin harremanetan uh, gila, hilabetero edo hansu haiekin aikin biltzen gila, uh, justuki koordinazioa egiteko, gure problematikak partekatzeko, Eta hori behar dugu. Eh, bizikin portantea da eh, guletzat, esperantziak trukatzea, ikasi behar dugu. Eta, bon, aski berriak eta bada ikastekoa. Etorkinen errezibitzeko, zi bezalako elkarteak, badira guai eh, iparalde guzian, eskualdeka antolatiak? Ba, hontzu, oai, gero eta edatzen dira iparaldean, Garazin, Maoren, Azparnen, Eta horrek, eh, justuki, uh, erakusten du elkartasun itza, itzak uh, eskualerian eta batez ere paralelian, me jentsu bat duela. duela. asko elkartasuna adialzen da bai. Mil esker, Pantsoa. Mil esker zuri.